Departamentuko familietako gerizatzaile edo akoian familio delakoen lehen kolokioa iraganen da ostegunean ortesen. bi elkarte bat dira, baino biak noan, beste bat ipar euskal egian, dona istin, gurekin, Bernadet, erdozaintzia etxart, arduraduna, duna, gure gomita, egunan? Egunan. Bernadet, erdozaintzia etxart, lehen bai. lehenik historiko tipi bat, nola sortu zen eh, elkartea? Bon, Elkartea sortu da, bon, dira, dira zumait urte dira, amost urte eta gehiu. Baina, bon, ba, ordean erran nahi eh, elgarretatze bat indien da, familia hoikoro, bako txabe aldea idela lanian, eta eh, behar zela memento eh, problemak denenak ikusi, eta elgarretatze hortan, uh, harzen gintien problemagoziak Bestekizat eta ta e mentegineana en fase ez e, departement du co en geresia hier blusa gore problema covecio heriteco bai, enfin bidez. Justuki, gerizatzaileak uh, eh, zer diran, eh, pixka bat eh, sartzeko, uh, denen ez baita bai. behar bada argi. Enik, bai, egezebitzen dituzela jendeak, eta eh, lehenik, nok dira egezebitzen diren pertsona horiek familietan? Pertsona horiek dira, dira uh, edo jende xarrak, edo eh, apopres erdizka dira gu departamentean, erdia jende saharrak dira, beste erdia jende gehienak, uh, oai, difentak dustenak. Ez bortxaz saharrak, Ez bortxaz saharrak ez. Madira, ba hogei urtez goitiko jende, jende atzu, zen eta hogei urtetan da, jartzen uh, uh, major, major delako hoitaik, Hoi dira ez ahal. Bon, kostaldian, errame autoie, uh, gure akeian terapetiko itaik. Terapetik du erran nahi ere, hori ere, ez dut hastean erran, baina eh, erran nahi du, eh, jende horiek gehiu, gehiu min bautela, gehiu uh, embalidu diela, eta jende horiek terapetik horiek diela gure zantro horien ingurian, ina alaujan, haidienak lanian. Bera, genetan bakarrik den eh, jendea da, edo familiaik ez duena? Eh, ba, bultaka agitzen dira familiake eh, ondoan, mena bultaka ahun familia gabere agitzen dira, bai. Zer egin behar da uh, akoian familio hortan sartzeko izaiteko? Sartzeko izaiteko, lehenik e, euh, behar <laughs> da gogo hausu hartan aminatezari eta jo lehen biziko zera behar duzu eh, eran generaliari erran. Ordean sur zure ingurian MSD, holako Maison de la Solidarite oitaek, hortala biantzira, hor ikusiko duzu lehen infirmiersak, zuri behatuko dienak, eta gibinen duzu zure, eh, zure, zure letra, eh, barnen erzaiko duzu, zuk nahi ni gauzak. komprentzen duzun gauza akei horren gainen afen. Hor behar gauza daiteko iteko, kontxen genealik gabe ez da doge. Zer nahiago den nunbait errezibitu edo xahar edo... Eh, edo bat, edo hoi komprenitu lehenik. Gio bultaka bauzu uh, eh, uh, eh, ahun gogua mena mentuaz dio bihurtzen altzira beste zure bizian. Zure bizian uh, eh, hasten txelaik lanian, ez da bi urten dako luzio da. Ba, bada denbora muga bat edo ekan duzu bon, luzio dara? Agrema hau haukainten du, agrema ondelako hori, bost urten dako, bost urten buian, berriz dena maaien gainean ezartzentu, gure ideia, behar du eakutsi berriz gure ideia, behar du eakutsi gure launtzaliak, zen eta, fa, ofizio, enfen, ez dut erraiten al, ofizio, aktivitate hori iteko, behar dira ere, uh, oai errame uh, eh, ramplazantak. Gure ramplazantak bu, ez gelaik hor. Gure hmm. behar jortai e, gabe, gure kontratian, ez da hoi gabe arzenal kontratu bat. Ah, Oan espena edo agrema horren uh, eh, ukaitekoz, jende batzu, eldu dira zure txerat, bisitatzerat, zure familiaren ikusterat? Bai, hoi, hoi, hoi gorenetik ina da, zen eta zure etxiane, eh, behar zu aski gambera, behar zu aski uh, toaleta liku, uh, eh, eta behar zu uh, hoi koro, untsa. E, eta hoi, ziz... uh, gambera bakarrik erramea hot, pos <laughs> metrakare, ba, bedeatzi metrakare barkatu, behar da atxurotuki. Mm -hmm. Bedeatzi hoi, eta usu gehio baute, bena hoi da moiena. Beren txukua ukan dezaten ere, nunbait, baita, eh, gero? beren txukua. Beren likiak zuman dezaten gure etxen, bai. Hoi da prinsipalena. Ba guziak ukanta, gero egizibitzen delaik, bo, oita ez eh, egoiten da, eh? hori edo elbajitu hori. Bai. bai. Zer dira familiaren e, egin beharrak egizibitzeko, nola pasten da egunean zehar? Egunean zehar, behar du bere likiak zuman jende horrek, behar du bere, eh, lekia behar duin, emeki emeki, zuribuz, zuke behar zukusi ze behar, du, ze behar dien, zer dien hain eta partikularski behartienak, eta jene alian, jartzen duzu zure hartian eh, harreman biziki, eta eh, ezartzen duzu jende hoi zure etxean bere lekian. Ez da ez da doze eskiatuik, ez da bizitzia da elgarrekilan teliatu, ber teliatu pian, estei doze. Akei sozial, akai sozial hori mm. Departamentuko familietako gerizatzaile edo akoian familio delakoen lehen kolokioa iraganen dela ortsegunean ortez eta hortaz mitzatzen girela goizuntan zurekin Bernadet Erdozainzi bai. etxarta, eskualeriko arduraduna baitzira. Zuk pertsonalki, noiz ez geroz eh, egiten duzu hori? Nei, badant, hori tamar goizik hasi nintzen. Nola? Hene autua zen. Ba, nik soinatu dut hene miliako zonbait, eta gio eh, goizik eh, oitu niz, eh, zeiten alnien, eta dela, deia bazen, bon, frantzia mehailan, emisioni zonbait pasatzen aizien, famili dakeio itan, koteak eta jo, nik inenene letra, lehen biziko letra, eta lehen biziko asistent soziala ikusi, eta joan nintzen. Oui. <laughs> abantura handi hortan. Eta zure txetik, eh, geroztik, hainitz eh, jende pasatu da, zomat, zomat eh, jende? Ez dut gaiten ahal, ene jendetaik, ez dut aipatuko hemen, joikoro dira aminat eh, sekretua, mm. bakutsa bere bizian, bon, guai gaiten aldauzut, hamala urte eman duala emazte sehar bat, eta horretala ene, ene zerik handiena, hala. Ez da gehiago mundu untan. Ah, abentura erten eh, duzu, zuretako ba, ba, esperientzia, ba. nola bizi izan duzu, orain arte nola bizi izan duzu? Ez jarri untsa. Zen eta, bon, asmatzen dela gauzat finki bere baitan, itena alda biziki gauza. Hala. Eta maite bitut beste eh, mintzatzia, beste kontaktu hoi behar da, beste... Eh, ikusteko manera kuriostate, kuriostate hori, ba, ik, eh, sekatu norde mestia. Hala, hoi beti ukan dut eta e, hoi, hoi da enetako etako prinsipalena gure, gure lanian. Ba, ikze difentzia egiten duzu, aktivi... aktivitate eta lana? Lana, ah, hoi duzu ba, gure min handiena. Hori da gure min handiena, zbira eta ikusiak langileatzu atzu ezala gure kontratiare ez da, ez da untsaina hartako. Ez da ez agutia... Lana, lan, langilek isa. Ez mm. dugu guk uh, eh, uh, eh, bai, anzimik horrek uh, eh, jazten. Zer, Prezeski, hor nola pasatzen da, zure etxera teldu dena, zure nagusia <clears throat> bilakatzen da? Mala, nagusia bilakatzen da, paperetan. Eta kontratu hortan guai badu uh, kontratu bat, euh, paga agertzen da erdi-erdian, gure lan naindako bada pagat, gure uh, gambea alokatia indako beste pagat, eta gure euh, beste berze xaatze eta al abar, hendako beste at. Ala. Beren sakeletik euh, pagatzen dute jende horiek laguntzak badira? Bere sakeletik pagatzen dute, beren uh, ukaiten dutik ursu led sozial, pagure pagatzeko. Behar du erran guk eta etxemplu ebeteko, uh, jende sahar bat buetxean biziki gutio pagatzen du, egoiteko gu bai uh, beste besteetan uh, beste, bezain, beste sahar etxetan meno gehiago, eta hor behar da, elifentzia handi bat da hori. Hala. Sifre bat... Sifre handi bat. Mm. Sifre... Boste honen jogi jo. Epatu nahi nuena ere, da zoin dira beharrak departamentuan, zenbat ziste familieetan eta zenbat jende egizebitzen da urtean? Ezakit, bon. uh, zertan hori narritzen alen urtean hartuz? Mai urtean hartuz, eh, egun bat gira apeprez, guti behiti, zila bentuaz guti soñat, bigea edo guti akaian familia hoitaik, eta jo, ehun eta behoi jende dira hartatiak gure etxetan. Eta nauteran akaian familial jartzen aldela di gizon bat bakarrik, emazteat bakarrik, batu laotaik. Hala. E, galdea emendatzen ari da, edo ez baita espada? Ez, tipitzen. Tipitzen, ha? Eh. Uh, horniz eta ono, erran behot, ono harrituik, la moyenne d'âge Voilà, amoyen, ez dauziete jain, eh? Habitu, biniza, jarritu. Errezebitzaileetan, zien hartu. Bai, bai, bai, bai, bai. Hoi da, txusia. Eta horre nahi du ezan, denak sehartzen nahi gila, eta gazte omen nahi du laikusi gure ofizioa inartzen. Hoa da, hoa da gure gure eh, nahi duna, hauta eta nahi duna. Eta lehen Asko. kolokioa dela bakarrik departamentoan, egen nahi du be, mhm. kolokio horren egiteko beharra haundia dela? Haundia dela, ikusi dutela, eta bon, koloko hortan agertuko dienak, eh, eh, agertuko da e, realki zer den, zer den goe, goe ofizioa. Zen eta hor izan dira, kontsei genealeko jende handanat. Jende handanat, gulik ilan, oi, badu xantza, pol, akei, familial, hoi, dintzau, bayonat. Antenat, badu bayonan. Edo, hetaik, mintzatuko dira hor, e, presentatzeko zelan emaiten duten gure onduan. Eta jo izan dira, beste, uh, beste, erran jut, filmatipi batzu, erraiteko, uh, filmatia dira gure etxetan, uh, bizparlau filma tipi bat dira ikusteko. Hor izain da ere uh, Jean-Claude Zebula, uh, hoi uh, direktor de l'IFRED Paris dela, uh, horrek du aminat uh, dirijatuko gure egun hoi, egun bat osoi bita, alike, egun guzia. Atxaldian ere, la hoi, psikiatriaen euh, lekia, an akoi sozial, hoi asmatia izain da, izain, dira debatiak, izain dira kestioniak, serenik, berreun jende beden bada inskrituik, izain dira xerrenik kestioniak, eta gio, gio lekia emain du berriz bai, elkarte hoier, <clears throat> ba, gure elkarteari, ba, eh, elkarteari de, eta gio badu elkarte nazionala, famidak, hak du xerrenik finituko eguna, Eta gio uh, berriz, Claude Zebula horrek du azken hitza emanen. Begena, etero zaintzie txart, da bai. bukatzeko, uh, dei bat bazinu zabaltzeko, edo entzuten gituzten batzu, interesatiak eh, balin bat dira, uh, ofizio hortan, eh? ofizioa deituko dugu guk. Zer mezu bazinuke pasazteko? Bon, mesu bat, ebe eh, behar dela, e, behar izan dain jende, pentsatzen dutena itia ofizioi, jende bakar zonbait, jende bakarrik bizide mateke, eh, kreiten albitu lan bat, bere onduan, eta behar da ikusi gauza franko. Eta gio ikusteko beste atzuke, beste etxe hoita joan orde pentsatzia, e, familiatetan bizitzia ze, ze hobeden, gure, gure familia hoik, eh, nombria joan dain, eta eta ere, ukandezan gure gieretik aiko dienak lanian, gazte xagoak, eh, zen eta eskolegia beti danik, eh, eh, aipatia da köi, da, ter da köi, da, ikusi, biztiki etxemplu ukandula horren gainen, eta lukela hula, guai, hautsi behar, hoikoro. Teilatu beraren pian eh, elgarrikin eh, voilà. bizi, hori da lema, eh, ost, voilà. bizitzia, osteguneko lema, ortezen iraganen da kolokioa, goizeko behatzion no. taik atxaldeko bostak arte, eta ortaz mintzatzeko, orzinen, zure elkartetik, asoziazion dezakoian familio du Pei Bask, beraz, bernaet, erdozaintzi etxart, mirezker lekukotasuna ekarririk. Ba, merci zier, emanik.